cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce a kan muguwar kishiya na biyu akwai wani mutum da matansa biyu amarya da uwar gida amarya ba ta taɓa haihuwa ba uwar gidan kuma tana da ‘ya'ya biyar shi mijin kuma ba wanda ya tsana kamar uwar gidan da ‘ya'yanta, kullum ‘yan mijin ya tashi sai ya ɗauki dawa ya ba amarya, ya ɗauki kuka ya ba uwar gidan, ana nan ana nan ran nan ya ba kowace abin da ya saba. Uwar gida ta je ta shuka tata kukar, amarya kuma ta niƙa ta, ta yi abinci suka cinye ita da mai gidanta. Da uwar gida ta shuka kukar sai ta yi wani tsafi. akan duk wanda ya taɓa shukar ta tsafin zai kama shi ananan nan ana nan sai kuka ta girma ta zuba ‘ya'ya masu yawa ita kuma amarya da mai gidanta sun cinye dawarsu kuma ga shi ana yunwa a garin sun rasa yadda za su yi uwar gida ta ce bari tsinko kukar nan ko za mu sami abin da za mu ci da ta tsinko sai ta ga ta zama dawa ta je ta niƙa, ta sake tsinko kukar, ta busar da ita, ta niƙa, sai ta yi tuwo da miya, suka ci ita da ‘ya'yanta. Ta aike wasu daga cikin ‘ya'yanta su je su kira babansu, da suka je sai ya ce ba zai zo ba. Suka dawo suka gaya mata, duk da haka ranta bai ɓaci ba, ta sake aikawa. Mijin ya ce in tana son ya zo sai ta sami duwatsu, ta jera tun daga bakin ƙofar ta har ya zuwa inda yake ta ce to ta samo duwatsu ta jera kamar yadda ya faɗa da ya tashi ya zo sai ta ce masa dama abinci ne na dafa shi yasa nake neman ka zo ka ci ya karɓa kuwa ya cinye duka ya lashe hannunsa har ma ya yi bacci da gari ya waye sai ya saci jiki ya je ɗibar kukar don ya kai wa amarya da ya je sai tsafin uwar gida ya kama shi ya fara waƙa yana cewa fana fana ye eh, kin kama ɓarawo amma ba ɓarawo ba ne mijinki ne fana fana ye eh, kin kama ɓarawo amma ba ɓarawo ba ne mijinki ne sai ita amarya ta ce yau ni ka sani ta yi ta yi ta cire tsafin aljihunsa ta kasa suka ce sai a je a gaya wa sarki sarki ya sa aka kirawo amarya ta yi ta kasa ya ce a kirawo uwar gida da ta zo sai ta cire tsafin daga aljihun mijin tsafin ya sake shi wannan kenan yara yara bari mu ɗora da wannan tatsuniyar mai suna muguwar kishiya na uku. Akwai wani mutum mai mata ɗaya sai ya ƙara wata suka zama biyu, a kullum in ya fita sai ya sayo nama ya kawo wa amaryarsa, sai ita kuma uwar gidan ta fara kishi, ta ce ta yaya za a yi a kawo ma amarya nama ita kaɗai? Ni fa sai mai gidan ya ce, ai ke ma da na aure ki, na yi miki gata irin wannan. Sai uwar gidan ta ce, amma dole, ni ma ka kawo mini ko da zomo ne na farauta tun da aka kawo mata nama sai mai gidan ya ce ai yanzu karnukan farauta ba sa nan ki yi haƙuri in sun dawo za mu je mu farauto maki da fitarsa sai ya wuce wajen farauta ya kamo zomo amma ya sa guba a ciki da uwar gida ta dafa ta ci da ‘ya'yanta sai dukkansu suka mutu da mai gidan ya ƙara fita farauta sai shi kuma ya gamu da ɓarayi suka kashe shi har da karnukansa, saura kare ɗaya kawai ya kuɓuta ya koma gida. Da amarya ta ji abin da ya faru sai ta yi ta kuka ba miji, ba kishiya, ba yara. Yara yara, kun da ji, ku biyo mu a tatsuniya ta gaba, wato muguwar kishiya na hudu. akwai wata mata da kishiyarta, amarya tana da ‘ya ɗaya, uwar gida kuma tana da ‘ya'ya da dama. Ba da daɗewa ba sai amarya ta kamu da rashin lafiya, sai ta kira uwar gida ta ce, Ba na jin zan tashi daga wannan rashin lafiya, ina son dan Allah in ba ki amanar ‘yata. Uwar gida ta ce, To, ai ba komai, na yi murna da haka. ana nan ana nan amarya ta rasu ba a jima ba sai uwar gida ta sa wa ‘yar kishiyarta karan tsana a koda yaushe in aka yi abinci ba a bata ana nan ana nan sai wata rana mahaifinsu ya ce zai je kasuwa ya tambaye su abin da suke so ya sawo musu wasu suka ce kaya ita ‘yar kishiyar kuma ta ce ƙosai da ya tafi sai ya sawo duk abubuwan da suka nema ‘yar ta je ta shuka ƙosan, ƙosai kuma ta girma, ta zama bishiya. A kowane wayewar gari sai ta je ta yi wannan waƙa. Ican maraya, ican maraya, ican ƙosai, ican maraya, ican maraya, ican ƙosai, ican baba ƙasa, ican ƙosai, da uwata tana da rai, da ban shuka ka ba. Sai bishiyar ta sauko ta ɗebi ‘ya'yan ta ci, kullum haka in ta gama rera waƙa sai ta ce, Sama take ƙarawa, sai bishiyar ta yi sama, ashe kullum in za ta je wajen bishiyar, wata ‘yar kishiyan uwarta tana kallonta, kuma takan je ta gaya wa uwarta, sai su ma suka ɗauki kwano suka je, sai uwarta ce, To, ‘yata, sai ki yi mana waƙar tunda ke kika iya. Sai ‘yar ta ce, To, sai ta fara waƙa. tana cewa, Ice dai, ice dai, icen maraya, icen ƙosai, ƙasa icen ƙosai da uwata tana da rai da ban shuka ka ba. Can sai ga ‘yar kishiyar ta zo ta tarar da su, sai ta ce, Sama dai, sai icen ta yi sama sosai, sai kishiyar uwar da ‘yarta suka fara roƙonta, sai ta yarda ta saukar da bishiyar. yarinyar ta ɗeba wa kishiyar uwarta ‘ya'yan itacen nan, ta ci har suka tafi da saura. Daga lokacin sai kishiyar uwar ta fara ba ta abinci, wata ranar da suka shiga barci, sai kishiyar uwar ta haɗa wuta ganga-ganga, da ‘yar kishiyarta ta yi fitsari, sai ta canza musu wajen kwanciya, ta zuba garwashin wutar wajen kwanciyar ‘yar amarya. Ba ta sani ba, ashe inda take zaton ‘yar kishiyar ke kwance, yarta ce take wajen sai ta ƙone ƙulmus da gari ya waye kishiyar uwar ta je ta ga ɗanyen aikin da ta aikata haushi ya kamata ta ce yau sai na yi maganinki sai ta yi kunu ta zuba guba a ciki itacen ƙosai kuwa sai ta gane makircin da kishiyar uwar take shiryawa sai icen ta gaya wa ‘yar amarya cewa ko an baki abu ci. ‘Yar amarya ta ce, To, sai ta ƙi shan kunun da aka bata, saboda haka, a maimakon ta sha kunun sai ‘ya'yan kishiyar uwarta ne suka sha, suka mutu gaba ɗaya. Uwarsu ta kama kuka tana cewa, Da ta sani, da ba ta yi wannan sammun ba, to dama, in za ki haƙa ramin mugunta, ai sai ki gina shi gajere. kurunkus kan kusu. Yara-yara, da fatan muna ilmanta da waɗannan tatsuniyoyi, kuma a madadin cibiyar Dr. Bakar Usman, wacce ita ce mawallafiyar wannan littafi. Ni Aminu Jibiral Gwadabe ke cewa saduwan alkhairi. Gata gata na